hiri handietan gehiago senditzen dute eh, klimaren aldaketa eta kutsaduraz gehiago sufretzen dute baserrian baino. Horrek behar bat pusatzen ditu, behar bat covid ere gindu bere partia, eh, hortan, eh? Zenta orain badakigu eh, be kutsadurak bere, bere partia, bere obena baduela, eh, COVID hortan, Eta badakigu ere, COVID hori lehen eta xeogenik ez azkena. Mhm. Eta ez baditugu gauzak eh, aldatzen eh, ementika gero eta pixago joanen dela, behaz eh, behar da guai lotu eta, eta plantatu bere ala.